An elo d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Dës Zäit ass eng besonnesch Zäit. Dobaussen ass et kal an dobanne gemittlech an heemlech. Et feiert een, et ass ee bei der Famill. Eng Zäit vu Besënnung a gutt Virsätz. Als Bahá'í bedeelegt een sech schonn un dëse Feierdeeg an et freet een sech mat, wann een och net onbedéngt e Chrëschtbeemchen doheem opriicht, d'Haus dekoréiert oder Kaddoe mécht. Déi Zäit ass bei de Bahá'í Enn Mäerz, d'Bahá'í Neitsjoer. Fir haut hunn ech iech e bekannten Text aus de Bahá'í Schrëften ausgewielt, dee ganz gutt an dës Zäit passt. Wéi sou vill vun den Texter, déi haut an Originalform zu Haifa, dem Weltzentrum, an den Archiver versuergt ginn, ass dësen Text e Bréif, dee Bahá'u'lláh enger Persoun deemools geschéckt huet. Hei gëtt Bahá'u'lláh engem islamesche Mullah dës Rotschléi mat op de Wee. Am Gléck gëff mat, an am Ongléck Sief dankbar. Sief d'Vertraue vun dengem Noper wäert a kuck op hien mat hellen a frëndlechen Aen. Sief e Schaz fir deen Aarmen, eng Äntwert op deen, deen no Hëllef jäizt, an hal däi Verspriechen helleg. Sief gerecht an dengem Urteel a gewuecht, wann s de schwätz. Sief ongerecht zu kengem Mënsch a géi mat jidderengem duuss ëm. Sief wéi eng Luucht fir déi, déi an der Däischtert ginn. Eng Freed fir deen, dee Misär huet, e Mier fir den Duuschteregen, e Beschützer fir dee Bedrängten, eng Stäip an e Verdeedeger fir d'Affer vun Ënnerdréckung. T ass alles dat, wat s de méchs, sech duerch Integritéit an Opriichtegkeet auszeechent. Sief en Heem fir de Friemen, e Balsam fir deen, dee leit, dem Flüchtling e staarken Tuerm. Sief d'Aen fir de Blannen an eng Luucht, déi féiert, fir deen, deen de Wee net weess. Sief e Bijou vun der Wourecht, eng Kroun fir d'Stier vun der Trei. e Pilier vum Tempel vun der Rechtschaffenheet, e Liewenshauch fir de Kierper vun der Mënschheet, en Himmelsliicht um Horizont vun der Dugend, den Da fir de Buedem vum mënschlechen Häerz, eng Arch um Mier vun der Erkenntnis, eng Sonn am Himmel vun der Guttheet, e Steen am Diadem vun der Wäisheet, E stralend Liicht um Firmament vun denge Zäitgenossen an eng Fruucht um Bam vun der Bescheidenheet. Passend dobäi dëst chinesescht Spréchwuert, wat seet, dass et dausendmol besser ass, eng Luucht unzeman, Wéi ëmmer gouf iech dës Rubrik offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í, elo och um Internet ënnert www.bahá'í.lu.